Psalm 149. Alleluia. Cantate Domino Canticum Novum, laus eus in Ecclesia Sanctorum. Laeteto Israel in eo qui feci Deum, et filiis Sion exultant in Rege Suo. Laudant nomen eius in coro, in timpano et salterio salant, ei quia beneplacitum est domino in populo suo, et exaltabit mansuetus in salutem. Exultabunt, sancti in gloria, litabuntur in cubilibus suis. Exultationes Dei in cotore eorum, et gladii ancipites in manibus eorum, ad faciendum vindictum in nationibus, increpationis in populis, ad aligandos reges eorum in competibus, et nobiles eorum in manicis feris, ut faciant in eis judicium conscriptum, gloria ec es omnibus sanctis eus. Alleluia.